cyabibarutse muti rero uno munsi tugaruka kubayagira iki hari abavuga ko Burundi ari buto abandi bati nyabuna ni bunini ariko uko biri kose haribonekeza igurirana ry'abantu ariko Burundi bwo buguma aho buri ni ukuvuga ko bwo butadonoka canke ngo bwongegwe ko none ko Burundi buguma ari bwa bundi ni gute bwosangirwa na bose aho tugahagarara cyane ku itunganywa ry'amatongo mbe ni gute hatunganywa amatongo hakaba aho abantu barima n'aho bakika umusaya mu gutunganya amatongo hisungwa iki kugira haje ni haje nk'ikibanza nk'ikibanza abene burundi ntibahitanwe n'ibiza bitandukanye mbe ku hanze y'igihugu ari nabo kino kiganiro cega aho bahariho aho bashobora gusaba bakaharangurira nk'imigambi yoza iteza imbere igihugu ibyo bibazo n'ibindi nibyo tuza kugaruka ko tukabironkera n'inyishu akongera mbere akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ibidukikije enjeniyeri sangwa muri kino kiganiro cyacu karadiridimba murakoze murakoze kunyakira eh, nkaba ndabashimiye kubona mwanyiyumviriye ko Eh, nkaba muri umwe tuza kumarana tuza kugaragaza eh, gusigurira abavukanyi abari ngaha mu burundi n'abari mu makungu eh, ku bibazo bimwe bimwe bashobora kwibaza bijyanye n'itunganywa ry'amatongo ndetse no kuyakingira reka ngire ko ikibazo cya mbere enjeniyeri mbe iyo amatongo yo umuntu yumvise amatongo icambere cyoco amatongo agabuwe gute murakoze kuri ico kibazo eh, amatongo uko agabuwe hariho uh, eh, kubijanye n'amategeko bwa mbere hoho mu Burundi uh, umurundi ararekuriwe kugira itongo mm -hmm. kandi bitandukanye n'ibindi bihugu usanga abantu bafise uburyo bwo kubaho amatongo ugasanga nayo bose bakaba bafite nko mu buryo bw'intizo eh, kama ntabwo ufata nk'aho usanga ari ibibira bikingiwe Eh, imisozi ikingiwe n'ibindi eh, hakaba hariho eh, n'ahandi usanga hakoreshwa ku neza ya bose mugabo mu buryo bw'imfatakibanza twafata nk'akaruru nk'amatongo yegukira nk'akaruru nk'igisirikare ahari amakambi hakabaho nk'aya matongo naryo n'itongo rimwe barabara kuko urumva naryo rikoreshwa ku neza ya bose aya matongo usanga arimo ibibuga murakoze kuri icyo kibazo amatongo mwene ayo ni leta ishobora gukoresha imigambi itandukanye imbere ugasanga hariho eh, n'abasabye abenegihugu canke amashyirahamwe agasaba ati twebwe turafise umugambi tugomba gukora eh, ari uw'uburimyi ari uwo kubaka ari amashuri ni muri ayo matongo rero rero leta itanga ku neza yayo hanyuma eh, rikajya mu matongo akoreshwa kuneza ya bose canke akaba mu matongo akoresha kuneza ya bose akaja mu matongo akoresha kuneza y'igihugu rero ibyo eh, twomenya ngaha ni uko leta mu gutanga itongo nimba ari itongo ryahora rikoreshwa ku neza ya bose hagomba kubaho itegeko ririkura muri uwo mugwi rishyira mu mugwi w’amatongo ya leta ikoresha eh, itongo riva kuri leta rijya ku muntu ari mice ibiri hariho abantu usanga ari ba nikora mhm. abo rero ba nikora leta irashobora kubaha amatongo babamo cyangwa bakoresha bafatiye kuri uwo muce wabo mhm. abo nabo kenshi na kenshi baba barungitswe n'ubushikirangange bujejwe kuko hari ubushikirangange bujejwe kumenya yuko umuntu ari ntaho nikora eh, kubera eh, ubushikiranganje bwose dukorana neza iyo migwi rero iyo bayirungitse bikagaragara neza ko ari abantu badafise aho baba cyangwa aho bakorera eh, mu gitabo kigenga amatongo cy'igenekerezo rya cumi na rimwe z'ukumunani mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ni itegeko rimwe agakwego cumi na gatatu hariho ukuntu bigenda uwanditse ugomba n’imbarahuba bakabona ko koko byumvikana barabanza bakariguha by'agateganyo mm-hmm. hariho abantu benshi bakunda kwibaza ko ajya amafaranga bariha nk'ibijyanye no gutunganya ibisagara baza ngo babarishe itongo ya hajya mu bisanzwe ry'amafaranga batangwa nayo gutunganya ibi bita mu gifaransa amafredo viyabizasiyo mm-hmm. leta irashobora kwisubira ko baca rero bakwemerera yuko bandanya intambwe ikurikira aho naho ucuja mu gisata kijejwe gushinga uburimbi ikimba bita mu gifaransa cadastre national naho bakaguha inimero ndangatongo iyo nimero rero ndangatongo niyo uh, izoja kuri rwa rupapuro umwumva bita ndangatongo uko bobo uburimbi bashinze bantabanduka n'igicapu bacafiye kibantabanduka ugiye rero gusaba urupapuro ndangatongo kibita titre de propriété niho rero leta rero muca muvugana rero mukagura kuko hariho urupapuro benshi abantu badakunda kuraba bo iyo bagiye mu muri iyi gisata gutanga impapuro ndangatongo baraba rujya rupapuro rwa nyuma mugabo hariho urundi rupapuro ruba rwaje imbere ntatunga uburaronka ku buryo buvuga ati niryiwanje hmm. aha rero abatwumviriza bamenye neza yuko hari abantu abonye rujya rupapuro eh, bamuhaye ukurikije amategeko y'igitabo kigenga amatongo eh, aca yibaza ngo narose itongo bararikwemereye hanyuma bakakubwira bati sawa nimba ari uko urironse genda rurikoreshe utarikoresheje barashobora kurigaruka ko bakariha abandi mhm. mu byo muri komora dusigurira turumvamo cyane leta mm. mugabo umuntu agaca yibaza hariya aho mwatubwiye bishobora gukoreshwa ku nyungu y'abantu benshi ari nk'ibarabara igisoda aho bubaka ibi na biriya mm. ubwo tukumvamo cyane leta uko kuboko kwa leta ni ukuhe n'inda afata iyo ngingo nicyo gitabo mbona mufite imbere cy'amategeko murakoze cyane kuri icyo kibazo twese turumvikana yuko leta ari umubyeyi mhm. eh, kandi leta ifite ibisata byinshi nk'ubu nk'akarorero uh, leta ivuze ati ndakuyemo akarenge mu byo gukora amabarabara mhm. ati mwe amabarabara muzoyicira muyatunganye nta n'ibarabara ry'ibirometero bibiri abantu twashobora guca kuko hajya ibarabara rikorwa ku mahera menshi cyane mhm. aho urumva leta iraciye ibarabara eh, ritwaye amafaranga nk'ariya twebwe ego umwenegihugu kubera aba yatanze ikori hari icyo nawe afasha mugabo hanagomba babwire yuko nawe mukuza mu kazi waciye mu mm-hmm. none hari uwaguhagaritse ika rero nicyo gituma usanga ari e, nk'ayo mabarabara ayo mashuri ari ibintu bikora ari e, inyubakwa zikora ku neza ya bose aho rero urumva ni barabara rya leta ni uko iyo kurihindura ikabona ko bikwiye ko ibarabara rihinduka rica ahandi irabikora rero iryo ni itongo riba rikoreshwa ku neza ya bose mugabo navuze ko hari amatongo leta igira yo nyene ku neza yayo Mhm. Eh, kandi uku uye abenegihugu baronka impapuro ndangatongo bita titire do propriete na leta irarironka kandi rero kurisaba gusaba izo mpapuro ndangatongo umwene umwenegihugu zijya eh, ntambuka umwenegihugu akoresha nizo na leta ikoresha iyo iba yasabye ndeye barafise amatongo barasaba nabo bakagira impapuro ndagatongo kugira ngo ejo umuntu ntaze kurengera ya rwa mm, rwego cyangwa ya mashyirahamwe cyangwa nabo ntibaze kurengera rero ariko arasaba nk'uko umuntu yasabye hariho rero n'ikindi aha iyo atari muri uwo muce ari itongo rya leta muri rusange hariho eh, ibisata by'ubuhinga bijejwe mm-hmm. nk'iki gisata nababwiye kidukoreramwo natwe turashobora gufata ingingo y'uko itongo riri ku musozi runaka rishingirwa uburimbi rikandikwa rikaronka eh, n'urupapuro ndangatongo kira noneho nofata ako kazi kugira ngo haboneke impapuro na gatongo mhm. reka tugaruke aho nyine urumva leta irafise gufata iti iki kibanza canke iri ikarikoreramo imigambi ku neza y'abanyagihugu mm. canke ikahindura ariko akenshi haravugwa imyidogo imwe imwe eh, turaza kuhagaruka nahone usanga iba yavuye mu guha ishumbusho abo baba eh, ndayifata mu gice atari kibi mm-hmm. kuko umuntu afise ubwenge ijya myidogo fata yuko ari uko abantu dufise ubwenge kandi nagomba ndakubwire turabarundi mm-hmm. hajya mugenzi w'ikirundi umuntu udashimye ntiyongeza mm-hmm. hajya ijya myidogo je fata ko baba bashimye ahubwo baba bariko barongeza kuko itegeko riratomoye eh, urabye ingingo y'amajana na cumi na rimwe irerekana neza uko umuntu abura itongo ryiwe rigiye gukora ku neza ya bose ni ukuvuga leta ivuze ati iri rikeneye ku neza ya bose rero ni kimwe kiri mu bantu avuga ati jya wasi nkwije ajya amafaranga ni make kandi udura amafaranga ntigeragwira uraba umuntu aronsa umuriyoni ashaka umuriyoni n'inusu akwize zibiri ashaka zine rero ibyo o ntawoje havuge ngo ngo ngo harabamwo imyidogo kujyaye kuba ari kwerekana mbere ko bashimye ahubwo bavuga ati erega none erega leta n'umubyeyi none bavuze bati twongere ibyo ntibisanzwe ku bantu rero muri make nta myidogo haba n'iyi myidogo ibayeho nicyo gituma haba hariho e, ibisata bijejwe ubuhinga kugira ngo noneho batunganize abantu kandi ni kuba ari ukwanka umugambi nicyo gituma abantu baca bicara bakaganira bakabasigura kandi urabona ko kenshi na kenshi atangorane bikunda gutera hagiye haribonekeza utugorane tumwe tumwe mu bijyanye n'igisata cy'amatongo uhereye eh, inyuma gatonya nko ku bami canke abitwarira leta akenshi ku matongo umugabo ugasanga eh, leta yoyo yama mu manza nyinshi z'amatongo itsindwa mm. cyangwa ugasanga hariho hamwe hamwe yihenze ikajyana gukoreraho ibikorwa abanyagihugu bari bahakeneye gusumbya mugabo ko kubera ririya tugasanga irahakorewe umugambi mugabo iyo myidogo ikagumaho mu bushikiranganje musanzwe muvugira mbere n'iki gisata musanzwe murongoye cyo gutunganya amatongo hoho mugikora gute canke ico mugikurikirana gute kugira muri kazoza mu myaka izo nahiyo bijana iri imbere ico kibazo ntikigaruke murakoze cyane nagomba mukivuga nagumana mvuga nti mbega ye mwaheza kugira ni ishuri ikintu mwavuze ati leta iguma itsindwe kabyo biheruka kera n'ukuri emwe eh, twafatiye no twe kuri kera kuri kera uravye nko cyane cyane ku ntwaro ya cami uravye kujya kuntu igicapo c'amatongo yarameze amenshi yaraye intwaro mm. hako aba nuko ubutwo yita intwaro hako aba aya leta mm, ubu yego mpereye gatoya ko mwavuze ku bya kera niko eh, eh, turi ko turaraba tukagenda turasoma tukumva ibivugwa kera amatongo yo kera leta bavuga ko ari ay'umwami kandi eh, gushika haboneke amategeko yagenga amatongo ngo nk'uko ubona umusirikare umupolisi umukozi wa leta ahembwa ikintu bakunda guhembwa rya itongo mm. niho rumva havuye itongo ry'umuheto kandi kubera abantu bari bake ntihari bwa bizongera neza abatongo rero mu nyuma abarundi bavuye muri tugiye muri repubulika ya mbere eh, eh, eh, imbere ko tujyaho mm-hmm. hariho amategeko yaciye agenda gukora haciye hakora amategeko nufate bubirigi kuko amategeko y'amatongo yakora ngaha mu burundi niyo akora mu rwanda niyo akora no muri congo hanyuma eh, harabaye itunganywa ry'imigambi iyi itari mike umurazi harabayeho guhera mu myaka mirongo ibiri n'umunani ibiri n'icyenda kuduga eh, amashyirahamwe manini manini yari afise intumbero yo kurima ibiterwa njabuka amazi eh, ama haroboneke ibitegwa njabuka amazi hanyuma rero hari amategeko yaca atangura gukora twaca dukora ku mategeko y'ububirigi niho hatangwa kuzana imbe y'amatongo atangwa gute ava ku bantu gute akajya kuri leta gute birakura birakura mwibuke nko mu kiyaya c'imbo harabayeho ibyo gutunganya amatongo kuri bimwumva bita amapeyizana mugabo si muri mm. kiyaya gusa mu mm, iyo gutunganya uko byarakozwe no mu bice bya kumoso za rutana n'ahandi rero amategeko arava arakura arakura turashika mu mwaka wa mirongo inani na gatandatu urumva abantu bari bamaze kugwira aho rero abantu baba yari amatongo y'iwabo amatongo y'akame mhm. rero kenshi na kenshi hasigara abantu bahari ayo yabara amatongo ya leta ariyo yakorera mu rwanda no muri congo rero niho rero amatongo yaciye atangura kwivangura aya leta aya abantu basabye leta aya abantu bafite akame mm. muri icyo gihe rero niho twafata ko amatongo yagiye araboneka ko agomba gutangura kwaga rero kuko urumva abantu baragwira ugasanga hamwe umuntu yari ari hanini katanguye kwaga ahubwo agaca ashaka gusaba akaca ashaka kuvuga ati none jewe ahantu kwambanye hatoreka nje gusaba barasaba bagasaba abatware bari bafite uburenganzira nico we nitwara umwana turakigaruka ko rero niho gushika mwaka wa mirongo inani na gatandatu koko haca hajaho amategeko agenga amatongo ayo rero niho eh, yagiye arerekana utugorane usanga turi mu mu itunga ry'amatongo simvuze gutunganya amatongo mu itunga eh, kubona abantu bafise amatongo mhm. ugasanga bamwe kuko biriko biragaragara bariko bararenganya abandi cyangwa bariko bararenganya leta eh, bariko bararenganya leta mwibukiye usubiye inyuma gatoya iyi raporo ya komisiyo mandi eh, y'imyaka mirongo irindwi n'icyenda yaje muri iyo ntumbero yuko kuko wasanga hari abantu ah, bakorera abandi mhm. kujya yaje mu ntumbero yo gukura ubugeregwa rero nuvuga muri makeya ko eh, nk'uko mwagiye muravuga ati leta yaratsindwa je nibaza yuko eh, aba abakora muri ibyo bisata usanga abantu barengeranira ugasanga bariko barapfubura imbi kuko ah, icyo mwamenya ni uko gupfa amatongo burya amatongo ni itunga mu bisanzwe ridasa n'ayandi mhm. eh, n'usanga abantu bakunda amatongo ugasanga barapfa ariko muri make hariho ahatangwa amatongo mugabo hagenewe nko kurima ejo no hirya y'ejo ari imvura cyangwa uruzuba ugasanga ariko rurahitana abarundi n'igiki cisungwa kugira hatunganywe neza amatongo eh, ngira muhora mwumva canke murabizi canke eh, muwamara nabisomye hari n'abavuga yuko eh, bujumbura nka yose yoba byari byiza yuko hari kurimwa nk'umuceri murakoze guca ikibazo bwa mbere hoho gutunganya amatongo ni ugutunganya ku buryo bw'uko ibinyabuzima bibana simbona ukuntu bakivuga neza mu kirundi ikibita ekiribire ekologike hanyuma rero urabye ubishyize mu migwi minini minini eh, turashobora kubifata hariho eh, aho kuba mm-hmm. tubuze aho kuba tuba tubuze amazu tuba tubuze amasoko tuba tubuze amabarabara iki bita mu gifaransa zone bita infrastructure hakaca habaho uwundi muce wa kabiri w'amatongo eh, aho kubungabunga mm-hmm. ni ukuvuga nk'aho usanga urabye hari imyonga yo kubungabunga hari amajyamba yo kubungabunga hari imisozi yo kubungabunga ku buryo bw'uko uyiretse ukayikorera ko usanga uri ko urasambura ibidukikije bita mu gifaransa zona poroteje hariho rero n'ahandi usanga ari aho gukorera imigambi amaminere habimba butare ibyo bita zona egisiporate hagaca hariho haba rero n'ahandi ho kubungabunga nofata ho kurimira no kororera mm. rero ngarutse kuri ikibazo mwariko murabada ati none gusanga ari ahantu batanze ugasanga hari aho kurima jewe icyo nabivuga ko navuga yuko eh, hajya kugira abatunganye ahantu harabibyigwa kavuga ati aha hantu reka turabe ko twahashira igisagara iyo eh, berekanye ko aha hari aho kuba hanyuma uko hajya eh, kenshi na kenshi umugambi wo gutunga igisagara ntuba umugambi w'ubushikiranganje gusa bikagaragara ko ari aho uko abantu bahaba umugambi urabandanya aho bahatunganya hashobora kuba ka mwana wa mama canke kakwikwegira ko oya ibyo nitwo bivuga uko kuko eh, iyo ikintu uvuze ati niko kimeze womenga cyabaye umugenzo canke cyabaye itegeko twebwe ntitwojya tuvuga ati haraba akamwana w'amama iyo kaba akamwana w'amama iryo ryo riba ari ikosa mhm. eh, hanyuma rero hakaba n'ahantu rero hagenerwa kurimwa mm? aho oye eh, sinoca ndabijya ko cyane kuko hariho ubushyikirangange bujejwe iyo nabwo bubonye ko bugiye kurengerwa babonye ko koko ahantu habo bagiye hagomba kuba hakurima naho barafise uko babivuga barafise uko babicisha ku buryo bw'uko Ehm, uri kurasoma n'amategeko usanga hari ahantu hagejwe koko kurima nacyo gituma no mu nk'iyi iki gitabo cyo gutunganya amatongo eh, nako cy'amategeko agenga amatongo cumi mirongo inani na gatandatu abatanga harimo n'umushyikiranganje w'uburimyi n'ubworozi kugira ngo nawe abone ko amatongo ariko aratunganywa arimwo abantu boce baza ati none kubera iki iri tegeko ryahindutse abo bakavamo burya ntibavuyemo kuko ehm, iri tegeko rirashiraho umugwi w'igihugu ujejwe amatongo ico bita komisiyo foncière nationale muri abo haba harimwo abaserukira ubushikiranganje butandukanye n'ubw'uburimyi burimwo rero ngaha aye nagomba ntenda bwira n'abatwumviriza yuko si no muri bisagara gusa ni na naho twokwita ruguru hariho intara zimwe zimwe zagize amahirwe zifise icyo no kwita itunga ry'amatongo bita amashema d'amenagement eh, provinciaux baragaruka kuri ibyo byose nari ko ndavuga ku buryo bw'uko epfo mm-hmm. hanyuma rero ku buryo bw'uko ayandi guhera ku mirongo itanu manuka abantu barabambwa hagatunganywa eh, nawe mm. rero ndashaka ego eh, umuyobozi mukuru reka dufatire akaruriro ka hafi mm. dufatiye nka site ya carama eh, n'ahantu hahora abantu mugabo haraza ikiza kirabahitana hama haca haratangwa bushasha ahabwa abandi abo bandi bahabwa ahandi hoba harigeze kuba abantu noneho harabikiza bahaha abandi haza amazi baca babajyana ahandi mugabo tukabona yuko hari kubaka abandi bahahawe eee eh, amazi gutera ava kuri byinshi amazi gutera ntava aho hantu gusa arava n'iyapfa kuko urabona nk'amazi ava muri hariya ruguru ruguru y'igisagara kubera abantu benshi baba ruguru hariya twita muri bujumbura bujumbura rirare naho usanga barima ugasanga imisozi iriko eh, ntigikomeye burya rero amazi atera ava hariya mhm. eh, hanyuma rero abantu babino babana ko mu kiyaya amazi akabashikira ari nacyo gituma usanga nk'uyu ariko haratunganywa imigambi itandukanye ku buryo bw'uko ayo mazi aza afise uwo murindi wo konona abantu n'ibintu eh, bigabanuka kuko kuva na kera narinda imvura yaragwa mhm. ukabona ihari bwabamaguri kuko ni ukubera rero umuntu niwe afise eh, kenshi na kenshi ibintu bibiri ni ukuvuga gukingira isi no kuyigirane no kuyonona ibi byose turi turabona usanga amazi atera ni ibyo umuntu akora mm-hmm. aho nyine turi aho umuyobozi mm. mukuru umuntu ashobora kwiyumvira ati none ko amazi yateye bamwe bakahava bakaronswa ahandi hama hakaza abandi nta kantu kuba gahari ni ukuri icyo kintu ndacyishura jewe gushika ubu nta hantu nzi abantu bavuye kubera amazi mugo bahazana abandi reka mhm. eh, icyo nzi cyoco ni uko abantu nk'aha mu cyarama hajya hatunganijwe ku buryo bwa kijyambere hama umutumire turi kumwe na Engineer Homer eh, niyo nkuru n'umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya igisata cy'amatongo mbere akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ibidukikije mwumvise icyo gisata asanzwe ajejwe cyo gutunganya amatongo nicyo cyadukora nijoro umunsi muri karadiridimba intererano yawe canke ibibazo mugabo banze umuramutse eh ndamukiriza umutumire ndabaramukije nanje Eh, burya mu burundi ikibazo kijyanye n'amatongo ni ikibazo nkoramutima eh, nta nubwo twavuga ngo ingorane zijyanye n'amatongo nk'uko mwagiye murabivuga ngo ngo zisa nk'uko zabaye agarave mu nyuma ahubwo ikibazo cy'amatongo mu burundi mwigeze kukivuga harehare cyatanguye eh, gukomera ku ntwaro ya cami uko umuntu yagiye araruka wasanga ahantu hari amatongo manini ari ahantu twavuga aho bita ahantu habaganwa mhm. rero abaganwa nawe urazi ko aribo baroperezanta umwami mu karere runaka ah, mu nyuma mu nyuma ah, uko amatongo yagiye aratunganywa cyangwa uko intwaro zagiye zirahinduka ikibazo ntibacicariye babonye nk'uko umenya ni ikintu gisanzwe aho usanga nk'ubu umuntu ari umwe ugasanga afise nk'igice cy'umusozi wose abandi badumbadumbanye mu kantu gatoyi mugabo ubajije origine y'aho uyu muntu yakuye iryo tongo kaza wumva ngo ujya ayi ngo yari umuganwa ujya ayi ngo yari afite icyo yaragejwe ku mwami si ukuvuga ko ari we yarakoreye igihugu usumba abandi mm. ahubwo ni uko ari we yari yaratoneshejwe cyane gusumba abandi ba bandi nabo bakabura ariko nibaza ko hariho ibintu umuntu ashobora kwisunga mhm. kugira ngo babone yuko hariho n'abandi bantu baba bakenewe kuronswa amatongo kuko usanga akura akabura n'aho yubaka n'akaduna gatoya akagira ngo agiye kurondera ahandi akavayo akazokwiroturuva ari umuntu ari umugabo afite imyaka mirongo ine n'itanu cyangwa mirongo itanu apanze mhm. numva aho rero naho nyine nuko barose amahirwe dufate mhm. akaronka n'ubwo buryo bwo gupanga rikagira abaza kuduha umuco na mhm. cyane cyane amategeko uko avuga kera eh, ku mwami wasanga umwami ariwe afise amatongo manini n'umujurnaliste yabibajije kandi ibyo byo ntawo biharira hmm. eh, ku kijanye n'ubu hmm. amatongo y'ubu hmm. mwoba muzi amatongo umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise mwoba muzi uko angana ikibazo kigira kabiri ah, ni ikibazo kijyanye n'ibisabwa ni ibihe bintu bisabwa kugira ngo umuntu aronke itongo ni uyuhe muntu n'imiburiburi abari abari abari abari karifiye ko yoshobora kuronswa itongo mhm. ni ibiti bisunga hanyuma eh, hari ikindi yavuze eh, kijyanye n'aho aho aho kuba n'aho kubungabunga n'aho kurima mhm. eh, dufatiye dufatiye kuho kurima n'aho kuba bujya nko mu cyarama hari inyuma yo mu kinama hajya ayi hari hakwiye aho hari hakwiye aho kuba cyangwa hari hakwiye aho kurima ko je nakuze ndi mutoyi vers les années nabona ari ahantu mwije mu imiceri mu nyuma mugabo nsubiyeyo nsanga amazu none mu gihe abantu nk'uko yavuze ko ari aho kurima nibaguma bahaba none icyo gihe abantu bazotungwa n'iki kuko kajya karere Eh, bakabandanyije bakarima ko ushobora gutunga abantu ibihumbi n'ibihumbi nk'icyo gihe ntihumva ko abantu bazoca baronka aho kuba bakabura aho kurima ariko uzoca kuzana kwicwa n'inzara mhm. nuko hanyuma ku kijyanye n'aho kubungabunga mhm. eh, abitangige ko inyishu ijambo ni rwawe enjeniyeri murakoze zeno muvukanyije nagomba mbanze ndagushimire kuko Eh, uriko umuntu ariko arumvira ko yagiye arashikiriza ibyiyumviro agenda aratanga mm, ibyiyumviro uba mwumva ko ari umuntu koko eh, ari umwenegihugu kuko hari abandi usanga umenga uburundi ni si igihugu iki kiri iciwe aha agomba gatoya ndamubwire dusubiye inyuma kuko yagira avuga ku ntwaro y'icyaha dusanga abantu abatware ba kera bafise ibitongo binini binini birafise imvo nyinshi ahanagomba nakubwire nimba ari fise ari iryo yibye icyo bita euh, public paisible iyo rero bigaragaye ko umuntu avuga ati harya naho yahabaye yahabaye dutinya kuvuga kubera ingufu ziwe yari iki n'iki n'iki n'iki aho ntuba uri peziba uba warihagiye iryo riragaruka mm. eh, aho rero yorema ni nk'uko nawe nyine nk'uko yavuze ashobora kuba azi umuntu umutware runaka yoba yarihagiye amatongo y'igihugu cyangwa y'abantu aho nareme na nagomba ndamubwire yuko no mu byo sente bikora ibyo birimwo mhm. eh. ngerageje kuva n'uyu bashatse kugaruka ati kumbure hari abaronka amatongo kubera ibiti byabo cyangwa kubera Uh, icyo bajejwe mu gihugu emwe eh, siko yakibajije kumbure namwe mukibajije uko uh, eh, niyo nzira yarimo kuko yanabajije ati ndindira n'amatongo umukuru w'igihugu afise ndagishikira mhm. yavutse mu Burundi arafite itongo ry'akame ni umurundi yafise uburenganzira nk'ubw'abandi bose abonye agomba kugira umugambi akaba afise uburyo bwo kurigura ararigura canke agomba kurisaba arasa mugabo kugeza ubu twebwe ntitwongera tuvuge ngo afite amatongo angana kuye mm. kuko mm, ukuye amatongo tuyandika tutayandika uh, ku nguvu ah, umuntu aza kuryandikisha ku bushake bwiwe ah, we ukuri twava dusanga turi ko turabesha kandi umuntu umubesheye eh, kubesha birahanwa mm-hmm. rero kuri iki iye twagomba tubwire ko nimba um, yogomba kumenya amatongo nyine icyubahiro umukuru w'igihugu aho yobicisha ntaho nzi kandi twebwe niyaza kwandikisha amatongo yiwe nka se barundi ni ukuri amatongo tuzoyandika agira impapuro ndangatongo kandi ririmo unajejwe no kuvuga amatongo umuntu atunze kiranazira kuko twebwe sibyo ibyo tujejwe none twaba tukirega twaba tugifise amabanga gute kuko muri iki gitabo nababwiye cy'amategeko agenga amatongo ingingo y'amajana abiri na mirongo itatu na kabiri irerekana ukuntu ko umuntu ategerezwa kuzana icyemezo kivuye mu ikomine y'uko aho hantu agomba gusaba hariho hanyuma rero byo byose iyo dosiye yamaze kuyikwiza aciyandikira umushikiranganje umushikiranganje nawe icyaca akora acafata ya dosiye yiwe yose kwa vise urwego rw'ubuhinga rumwe nababwira Eh, rwitwa eh, umugwi w'igihugu ujejwe amatongo komisiyo fonciye nationale akaca ayirungikayo ayirungitse nibo baraba neza ko iyo dosiye ikwije mbere si no gusa mu mpapuro barishikira n'aho hantu bakabaza ati koko ahantu mwerekanye niho mhm. niho rero baca baraba ati mm, ahantu nawe waherekanye ntihakunda kubera iki hari ibiti cyangwa ntihakunda kubera iki hameze ukunuku n'uku mu gihe basanze naho hameze neza hatacyo tuma umugambi utuhakorerwa ni ukuri barahamuha arakoze cyane si n'ikibira ibibira byose eh, muri rusange birafite amategeko abigenga hari itegeko ry'umukuru w'igihugu ribikingira ni ukuvuga ku buringanire bwabyo n'ibirimwo mhm. nta kintu na kimwe kivamwo kuko uba ugiye kubira n'ingingo y'umukuru w'igihugu nawe uca ubihanirwa aho rero yorema ku bijyanye n'ahakingiwe ibi bibira yaba icyaba ikitumenyereye eh, cyo ngaha ucibugarama byaba n'ibindi byo hagati mu gihugu ahubwo nagomba ndamumenyesha yuko hariho n'ahandi hagomba gutegerezwa kuziyongera ko hari ahantu hatari muri muri ako karere gakingiwe hagomba hategerezwa kujya mu burere bukingiwe kugira ngo noneho igihugu kibana gifise isura nziza mu bijanye n'ibidukikije mhm. umuyobozi mukuru mujejwe gutunganya igisata kijyanye n'amatongo mm. ejo na hirya ejo ikibira bagasanga kirimo inzahabu kizokingirwa gute amategeko avuga iki murakoze e, ni ukuraba iyo ari imigambi ibiri minini minini gukingira ikibira no kwimba inzahabu iyo ziri bakavuga bati twe turashobora kwimba izo nzahabu tudakomye kukibira kibira ibyo rero ni igikorwa cy'ubuhinga mugabo icyo nubabwira coco ah, nacyo cyari icy'amategeko yo icy'amategeko avuga ahantu hakingiwe haba kugira ngo nabo kwimba bazimbe yo habanza kubaho itegeko ntiburi ko buraguka mhm. mwagacishijemo muti kera uh, umuntu yarafata umuheto akagenda akarondera itongo simbona yuko hariho wenda ko aba ari itongo ahubwo ko aba ari ahatwara ahatwara eh. yuko icyo gihe ubu byaba bigikunda yuko uburundi bwaguka mm. tubona uko buri ubu unimbibe bwahawe ariko bukimeze mm. muga abantu baguma bagwira mhm. ni giki gishobora gukogwa na cyane mu cyo gisata cyo gutunganya amatongo kugira umwe wese abone yuko yo abantu babayafise Eh? ni ukuvuga iri tegeko rigenga amatongo rihari urabye ibihe turimo mhm. ni ijyaho mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe mhm. ryatunganijwe ku buryo bw'uko riza rigomba gutora ibibazo by'ukuntu amatongo abafiswe hanyuma rero hariho n'irindi tegeko oh, buca riboneka ririho kugira ngo ritunganye amatongo urabye ibibazo dufise icyo bita kode dore amenaje teritwari iyo rero iraca hirya no hino izo ngorane zose hanyuma bakaca rikaca ritanga intumbero kuko muri iryo tegeko harimo ibintu bibiri bikomeye mm-hmm. ikintu citwa gutunganya amatongo mbega abantu bayafise gute yego murakoze cyane nyarutsa mu eh, masegonda mirongo itatu yego ya umutumire nagomba ndamusabe ah, ndabona ko hari ikibazo asa n'uko sinubwa ngo yatinye cyangwa ko oya oh, ahubwo ntiyata ariko yari gutanga umutuku ku kibazo kijyanye n'amatongo umukuru w'igihugu afise kuko je ndibuka nk'imuyinga urabona imuyinga urabona ahantu bita imurama mhm. ah, ahantu yateragiye ibitoke ah, n'ahandi yateye mananasi n'aho yororera inzuki ko yabuze wenyine ko atarigera aza kwandikisha amatongo kandi ukaba tuzi yuko agishika ku butegetsi ajya amatongo atarayafise ko turadi ni henshi za rutana n'ahandi hose nta ntara n'imwe usanga mhm, mhm, murarangije muraraba neza yuko muraraba neza yuko atabara y'amashyirahamwe kuko eh, se barundi ari mu mashyirahamwe menshi eh, hanyuma twebwe n'ubu turabisubiyemo mu gihe umuntu ataba kwandikisha itongo ntidushobora kuvuga ngo iri tongo ni iry'iwe mhm. yego yego murakoze cyane enjeniyeri romera niyo nkuru muyobozi ajejwe igisata cyo gutunganya amatongo mu kongera mukaba mbere n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ibidukikije mwakoze ku kanya mwadutijije muri kino kiganiro cyacu karadiridimba kuri uno munsi